Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jel se čujemo, braćo? Ejva. Slabo. Znači, Makedonija nas slabo čuje. Samo moment Makedoniju. Sad ćemo da pojačamo. Pa Makedonija treba vas najbolje da nas čuje. Tu smo komšija. Komšije. Dobro se čuje. Pa i...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 A potom, draga braćo, na našem prošlom predavanju, iako smo se malo udalili od teme o kojoj smo govorili, htjeli smo da povežemo teoriju sa praksom, te da ukažemo na probleme koji nastaju u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sebebom ovih džahilijetskih ostataka kojima već duže vrijeme govorimo. Govorili smo o tome da su tri glavna sebeba ili razloga prisutnosti ovih džahilijetskih ostataka, završili smo sa govorom o prvom sebebu, kabulu al-mahal, od plodnosti mjesta, to jest o srcu koje upija ove džahilijetske ostatke. Zatim smo nakon toga otpočeli sa govorom o fesadu at-terbijeti wa tenšije, o neispravnom odgoju kao o drugom, dakle, bitnom faktoru i sebebu u ukorjenjavanju džahilijetskih ostataka kod čovjeka. U Ukorjenjavanju džahilijetskih ostataka kod čovjeka. Te smo ukazali na jednu jako važnu, e, bitnu dakle, stvar, a to je terbije, odgoj kojeg, iako je čovjek možda izgubio kada se radilo konkretno o njemu od strane svojih roditelja, da dakle, to ne treba uskratiti svojoj djeci i treba nastojati da ih uz Allahovu subhanahu wa ta'la pomoć odgoji daleko od ovih džahilijetskih ostataka. Daleko od ovih džahilijetskih, džahilijetskih ostataka. I nema sumnje, draga braću, da je ovo težak i naporan posao. Posebno ako se uzme u obzir stanje u kojem mi danas živimo. Ako se uzme u obzir činjenica da svi rade protiv odgoja djecem, da svi rade na rušenju ahlaka i morala kod djece, na izvitoperavanju e, predstave, akide, ubjeđenja kod djece i tako dalje i tako dalje. Pa tako škola radi na kvarenju djece, sredina također radi na kvarenju djece, okolina, mediji, društvo, sve to radi na kvarenju djece. Pa ako roditelji ne uzmu ulogu, ne uzmu obavezu odgoja svoje djece, onda nema sumnje da će škola, mediji, sredina biti ti koji će odgojiti dijete, od koji će se dijete dojiti predstav, i stvoriti dakle, predstavu po pitanju života, po pitanju morala, ponašanja, vjerovanja i tako dalje i tako dalje, osim ako mu se gospodar subhanahu wa ta'ala ne smiluje i ukaže mu na pravi, i ukaže mu na pravi put. Vidjeli smo isto tako, draga braćo, primjer selefu as-salihah rahimahumullahu ta'ala u odgoju njihove djece. Spomenuli smo primjere Selefu Saliha, rahimemullahu ta'ala, u odgoju njihove djece na tevhidu, na akidi. Sjećate se i hadisa Allahova poslanika, hadisa Džunduba radijallahu anhu, koji je rekao, mi smo se kao mladići za vrijeme poslanika sallallahu alihi vseleme najprije poučavali imanu, pa smo zatim nakon toga poučavali Kur'anu, pa nam je Kur'an povećavao naš iman, naše, naše vjerovanje. Također, spomenuli smo primjere Selefu Saliha, rahimahumullahu ta'ala, u odgoju svoje djece na ustrajnosti. Također, odgoju svoje djece po pitanju ahlaka, kao što kaže jedan od Selefa, rahimahumullahu ta'ala, izgradio sam svoj din i svoje ponašanje na sidku, na istinoljubivosti. Pa sam tako kada sam izašao iz Mekke ka Bagdadu tražeći znanje, majka mi je dala 40 dinara i od mene uzela obećanje, ugovor, da ću uvijek govoriti istinu. Da ću uvijek govoriti istinu. Pa kada smo stigli do Hamedana, izašli su razbojnici i oduzeli sve od naše, od naše karavane. Jedan od njih je prošao pored mene i upitao me šta imaš kod sebe. Pa sam mu rekao 40 dinara. Te pomislio da se ja šalim jer sam bio mlad. Te me ostavio Potom je sreo drugi i rekao šta imaš kod sebe pa sam mu rekao imam 40 dinara te me je uzeo kod njihovog emira te me i on pitao pa sam ga ja obavijestio da imam kod sebe 40 dinara. Pa me njihov emir, njihov dakle predvodnik upitao ma hameleke ala sidq. Šta te je navelo da govoriš istinu? Dakle, u ovakvoj situaciji u kojoj svi nastoje da nešto zataje kako se ne bi oduzelo od njih, šta je? Pa zbog čega ti govoriš i obavještavaš o onome što kod sebe što kod sebe posjeduješ. Pa je rekao, rahimahullahu ta'ala, ahedetni ummi ala sidq. Dao sam obećanje svojoj majci da ću uvijek govoriti istinu. Fa khafu an ahuna ahdaha. Pa se bojim da ne budem od onih koji će pronevjeriti obećanje koje sam dao svojoj koje sam dao svojoj majci. Pa je tada ovaj njihov predvodnik zavapio i rekao ti se plašiš, bojiš da ne pronevjeriš obećanje koji si dao, koje si dao svojoj majci. A ja se ne bojim što sam pronevjerio obećanje gospodaru subhanahu wa ta'ala. Zatim je nakon toga naredio da se vrati sve što su uzeli od karavane, te je rekao ja se kajem Allahu subhanahu wa ta'ala tvojim sebebom, tvojim sebebom. A oni koji su bili sa njim rekoše ti si bio naš predvodnik u razbojništvo. A ti si inša Allah danas naš predvodnik u teobi, te su se svi pokajali sebevom, dakle, sidka istino ljubivosti ovog dječaka, ovog mladića, rahimahullahu ta'ala, kojeg je njegova majka odgojila na sidku, na istino ljubivosti i na govoru, i na govoru, dakle, istine. Takav je bio primjer salafu saliha, rahimahumullahu ta'ala. Također, kada pogledamo primjer odgajanje djece u davetu, pozivanju vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala, zasigurno da od priča koja pomažu u odgoju svoje djece, u naređivanju na dobro i odvraćanje od zla, jeste priča o mladiću ili priča, takozvana priča ashabu el-uhdud, vlasnika rovova, oni, to jest oni koji su bili e, zakopani u rovove, bačeni u rovove, kojima je bila potpaljena vatra, onda kada su odbili, da ostave dini, da od, ostave dini islam kojeg su spoznali i u čiju istinitu su se ubijedili onda kada su vidjeli primjer požrtvovanosti ovog mladića koji je, kao što se sjećate, rekao kralju, rekao vladaru da neće biti u stanju da ga ubije jer je prije toga ovaj vladar nastojao i pokušavao da ga na različite načine ubije najprije pokušavajući da ga baci sa velikog visokog brda, zatim nakon toga da ga baci na pučinu mora, međutim sve to mu nije uspjelo, pa mu je ovaj mladić rekao, ti nećeš biti u stanju da me ubiješ, sve dok ne uzmeš strelicu iz svog tobolca, okupiš ljude i zatim nakon toga kažeš glasno u ime Allaha gospodara ovog mladića. Što je ovaj i učinio, pa kada je nakon toga odapao strijelu, ubio je, koja je pogodila ovog mladića, ubio, ovaj, ubio je mladića, međutim rezultat toga je bio da su se ljudi odazvali Allahom i Đeljavu ala vjeri. Vidjeli istinitost govora, istinitost dave ovog mladića, te su povjerovali gospodara subhanahu wa ta'ala i prihvatili Allahom i Đeljavu ala vjere, te ovaj kralj naredio da se iskopaju rovovi, gdje je nakon toga potpalena vatra, pa su zatim nakon toga bili bacani u ove bili bacani ove robove, a priča je dakle svima, svima poznata, inša Allahu ta'ala. Stoga se, djece, draga braće, uz mu dželjavu ala, pomoć treba odgajati na ovim pričama. Treba se odgajati na ovim pričama. Ashabi radijelahu anhum su poučavali svoju djecu siri, bitkama poslanika sallallahu alihi vseleme, kao što su ih poučavali surama iz Allahume dželjavu ala knjige. To jest, kao što su vodili, normalno ne želi s ovim reći, da su na isti stepen, da se može staviti na isti stepen Allahova knjiga i sira poslanika sallallahu alaihi wasallame, priče i sire poslanika sallallahu alaihi wasallame, ali je cilj ovim riječima da su oni vodili računa o poučavanju svoje djece siri Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame. Pa kao što su isto tako vodili računa o poučavanju svoje djece Allahu i Jalla vala knjizi isto tako su vodili računa i da svoju djecu pouče siri Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme I zato je bitno, draga braćo, da se dijete pouči siri poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da se nastoji da otac i majka nastoje da svojoj djeci pričaju priče i sire Allahumih vjerovjesnika sallavatullahi wasallamuhum alaihim u cijelinim svih dakle vjerovjesnika, a zatim nakon toga posebno kada je u pitanju sira Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. Jer dijete ima potrebe za kudvetom, ima potrebe za uzorom onoga kojeg će slijediti, kojeg će oponašati, imitirati i tako dalje i tako dalje. U prvu ruku, draga braćo, to trebaju biti otac i majka. U prvu ruku to trebaju biti otac i otac i majka jer je najvažniji metod odgoja djece, najvažnije dakle, od svih metoda odgoja djece, jeste odgoj kudvetom, odgoj primjerom, odgoj uzorom. To jest da otac i majka budu uzor svojoj djeci u onome čemu ih poučavaju, u onome što im naređuju ili pak Salamu alaikum wa rahmatullah. Jel se čujemo, baš se prekinula je malo konekcija. Čujemo se. Hajren, inša Allahu ta'ala. Hajren. Dakle, rekao smo, draga braćo, nadam se da je ova zadnja misa o kojoj sam htio reći stigla do vas, a to je da je najbitniji način i najbitniji metod u odgoju djece metod kudveta ili uzora, to je da dijete vidi uzor u svoj svojim e, roditeljima, pa onda kada nešto naređuje da bude od onih koji to praktikuje, praktikuju, a onda kada nešto zabranjuje da bude od onih koji se toga, koji se toga klone. Htjeli smo reći da dijete u cijelini ima potrebe za uzorom kojeg će slijediti. Stoga roditelj treba kod svoje djece nastojati da izgradi, izgradi tu svijest da njima uzor treba biti Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da njima uzor treba trebaju biti ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme učenjaci sledbenici ehlu sunneta wal jamaata bogobojazni pokorni gospodaru dželle ve ala abidi zahidi pobožnjaci askete i tako dalje i tako dalje Stoga je jedan od tih načina da se djetetu pričaju priče o vjerovjesnicima salavatullahi وسلامهم عليهم kao što rekao smo u cjelini a posebno kada je u pitanju sira Allahova poslanika sallallahu alejhi od Allahovi dželle vala blagodati draga braćo jeste i to što se danas mogu naći i knjige koje, koje su napisane na tu temu priče o vjerovjesnicima za djecu gdje otac ili majka mogu za Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć svake noći svoju, dakle, djecu, svom djetetu ili svojoj djeci pričati inša Allahu ta'ala ove priča, zatim i nakon toga obnavljati i postavljati pitanje iz onoga što su shvatili, naučili od tih priča i tako dalje i tako dalje. Ali je musibet nažalost u tome što veliki broj roditelja, kako dakle očeva, tako i majki, ne vodi puno računa o ovoj, ne vodi puno računa o ovoj stvari. Pa tako vidimo nažalost one koji nemaju možda vremena da ispričaju svoje djeci prije dakle spavanja pretpostavka onda kada djeca spavaju da im ispričaju priču dakle vremena zato ali zato vidimo s druge strane kako i te kako imaju vremena za Facebook za čatanje sa dopisivanjem braća dak brat sa bratom sestra sa sestrama i tako dalje i tako dalje i to je dakle musibet vremena u kojem se nalazimo što se zanemaruju ove bitne stvari a s druge strane čovjek dakle posvećuje pažnju nekim stvarima od kojih možda će imati nikakve koriste, a s druge strane možda će imati, možda će dakle imati šarra. Stoga odgoj dakle djece, odgoj djece. Mi smo mislili da ova generacija koja sada dolazi ili drugim riječima djeca braće, mislili smo da će inša Allahu ta'ala uz Allahu dželle dželle pomoć ta djeca biti generacija kojima će Allah subhanahu wa ta'ala dati temkin, dati inša Allahu ta'ala namjesništvo na zemlji. Mislili smo inša Allahu ta'ala da će djeca, braće, biti ta generacija koja će ponijeti emanet Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Međutim, za veliko čudo da situacija bude razočaravajuća, desilo se možda čak i obratno, a to je ne samo da djeca nisu bila bolja od svojih roditelja, već bila su i gora, bila su i gora od njih. Jer ako je brat, ako mu je bilo uskraćeno islamsko obrazovanje, ako mu bio ako mu bio uskraćen islamski edeb, islamski terbijet, islamski odgoj, nadali smo se da će braća biti ta koja će pružiti svojoj djeci islamskim islamski odgoj. Ali, reko, nažalost, u dosta slučajeva vidiš da je dijete izašlo gore negoli njegov gore dakle negoli njegov njegov otac pa u dosta situacija osim da dakle, oni kojima se Allah subhanahu wa taala smilovao a Allah dželle veala molim da uputi i nas i našu djecu da ih sačuva i učini od, onih koji se nositi Allahovu dželle veala emanet eh, Allahu dželle veala vjerem rekao u dosta situacija vidimo kako je nažalost dijete ispalo gore od, gore od oca. Pa tako ako danas vidiš dijete od brata kako obavlja pet dnevnih namaza, kažeš maša Allah, Allahu Ekbar. Dakle smatraš kao to ne, da je to neka velika, jaka, bitna stvar. Iako to treba biti prevađiđena stvar. Iako djecu od braće trebamo vidjeti kao djecu koja nastoje da nauče hifz. Da nauče Allahumu dželjavu ala knjigu na pamet. Kao one koji vode računa o sticanju znanja i tako dalje i tako dalje. rekao, nažalost, u dosta situacija ne vidimo onom čemu smo se nadali, a to je da će ova generacija, generacija djece od naše braće biti inša Allahu ta'ala generacija koja će ponijeti Allahov dželle vala vjeru, Allahov dželle vala vjeru i Allahov din. Ali upravo sebebom ne odgajanja te djece, osim onih kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao, desilo se ono što se danas desilo, a to je da smo dobili jednu generaciju danas, e, generacija, slaba generacija ili truhla generacija, govorim dakle u cijelini, a zasigurno da tu ima i svijetlih primjera odgoje djece, ali dakle kažem u cijelini nažalost, dobili smo jednu truhlu generaciju, slabu dakle generaciju, generaciju da je tako nazovem, tako se često izražavam, generaciju Facebooka. Pa tako dakle, dijete vidiš, ono je još uvijek malo, još uvijek je dakle u osnovnoj školi, četvrti ili peti razred koji je tako dalje, vidiš ga ono već ima svoj profil na Facebooku. Vidiš ga kako se ono već dopisuje sa svojim, dakle, drugarima, dopisuje sa ovim, dopisuje sa onim i tako dalje. I sve te stvari prolaze necenzurisano od strane roditelja, ne vode računa o svojoj djeci i tako dalje i tako dalje, pa zbog toga nakon toga imamo, dakle, upravo dolazi generacija kakvu ne želimo ili pa koja nije na stepenu kojeg mi očekujemo i kojeg mi i kojeg mi želimo. Stoga ovo je jedna i kako bitna obaveza. Rekoh obaveza, draga braćo. Nije da dakle ovo stvar koja je poželjna, stvar odgoja djece i ustrajnosti u tome. Nije to stvar koju ako uradim, uradio sam dobro djelo, ako je ostavim, nemam grijeha i tako dalje i tako dalje. Ne, to je stvar kojom je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao roditele. Kojom je Allah dželle ve obavezao roditele. Ja ejuhel ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje familije džehennemske vatre. Naredba od gospodara dželle ala da se čuva, da se čuva familija. Čuvajte sebe i svoje familije od džehennemske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Čije će gorivo biti ljudi, ljudi i kamenje. A opet najbitnija stvar u, u, u odgoju djece jeste sabru wal ihtisabu wal mujahade. Najprije da čovjek osabura, da čovjek osabura u tome. Wal ihtisab, da zato očekuje nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Wal mujahada. I da se bori na tom, da se bori na tom putu. Jer gospodar Jalla wala kaže وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا A one koji se bore u naše ime, one koji se bore radi gospodara subhanahu wa ta'ala, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Mi ćemo ih uputiti našim putevima. وَإِنَّ اللَّهَ lema al muhsinin. A doista Allah subhanahu wa ta'ala je sa onima koji su muhsinin, koji su dobročinitelji, koji čine dobra, dobra djela. Zato osaburajte o roditelji i vi očevi i vi majke u odgoju svoje djece u osabiru varabitu. saburajte i ustrajavajte u tome i bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun ne biste li bili od onih koji su, koji su uspjeli također od bitnih stvari kada je u pitanju odgoj djece i slah djece, popravka djece jeste često upućivanje dove gospodaru dželle često upućivanje dove gospodaru subhanahu wa ta'ala i nažalost ovaj sebeb dosta često zanemarujemo, iako je on jedan od jako bitnih sebeba, jako bitnih faktora. To zbog toga što koliko god čovjek uložio truda i napora uput i odgoju svoga djeteta, na kraju rezultat je u rukama gospodara subhanahu wa ta'ala. Još davno je gospodar Žele Vala objavio svom mileniku, salallahu alaihi wasalame, po pitanju njegovog Amiže Ebu Taliba, inneke la tehdi men ahbebte, walakinna Allahe jehdi men ješa. Doista ti ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti hoćeš, već Allah subhanahu wa ta'ala upućuje onoga koga on, onoga koga on hoće. Zato je Omar radijallahu anhu rekao, riječi koje dosta često čujemo i ponavljamo, en ene la ahmilu hemmel iđabe. Ja ne nosim brigu iđabeta, uslišavanja dove. Ne brinem se da li će mi Allah subhanahu wa ta'ala uslišati dovu. Walakin ahmilu hemme sual. Ja nosim brigu molbe. To jest da li će mi gospodar žele vala dati da upućujem dovu, da ga molim. Jer onda kada mi gospodar subhanahu wa ta'ala otvori vrata molbe, vrata dove, vrata upućivanju dove njemu gospodaru subhanahu wa ta'ala, onda će mi inša Allahu ta'ala, dakle, otvoriti vrata i žabeta, vrata uslišanja te, uslišanja te dove. Gospodar Želja Vala nas u svojoj knjizi poučava, navodi se nam primjer svojih dobrih robova, robova milostivo, kako dove gospodaru Želja Vala riječima, Rabbena heb lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun gospodaru naš podari nam u našim ženama i u našim u našim familija familijama heb lana min azwajina wa dhurriyatina i našim i, na, i, i našim potomcima to jest našoj djeci qurrata a'yun daj nam radost oka u njima وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini, učini nas predvodnicima bogobojaznih. Učini nas predvodnicima bogobojaznim. Dakle, u ovoj dovi, robovi milostivog, dove gospodaru subhanahu wa ta'ala da Allah dželevala obraduje njih pokornošću njihove djece, najprije gospodaru subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga i pokornošću njihovim njihovim roditeljima, pokornošću njihovim roditeljima. Pa koliko puta, koliko puta roditelji, koliko puta očevi, a i majke upućuju gospodaru subhanahu wa ta'ala dobu da gospodar vala podari njima u njihovoj djeci radost njihovih očiju. Da podari njima u njihovoj djeci radost njihovih, njihovih očiju. To je dakle pitanje koliko svako dakle od nas u cijelini upućuje dovu gospodaru Jalla wa ala, a i vjerovjesnici salavatullahi wa salamuhum alaihim su upućivali dove gospodaru subhanahu wa ta'ala za svoje dakle familije, za svoju djecu, za, svoju poto, za svoje potomstvo. Još davno je Ibrahim alaihi salam dovio gospodaru Jalla wa ala rekavšim وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Sačuvaj mene i moje sinove. Kažu mu Fesiri, ovdje se pod sinovima misli na potomstvo, da Ibrahim a.s. dovi dakle u cijelini za svoje potomstvo, kako za sinove, tako i za svoje unuke i one koji će doći nakon njih. Jer je ovdje riješ benije došla u džema, u množini, nije došla u dvojini, iako Ibrahim a.s. imao samo dva sina, Ismaila i Ishaqa, alejhima eselam, već je ovdje došlo u množini, sačuvaj mene i moje sinove, a Ibrahim alejselam je imao samo dva sina. Zbog toga kažu, ova dova se odnosi u cjelini na potomstvo Ibrahima alejhi alejselam. Takođe i Zekerija alejselam je dovio gospodaru subhanahu wa taala da mu gospodar dželle podari zurrijatan tayyibah dobro potomstvo, hajirli potomstvo. Pa ako su ovakvi primjeri vjerovjesnika salavatullahi wasalamuhum alaihim, da su gospodaru subhanahu wa ta'ala upućivali dovem da popravi njihovo stanje, da, eh, da, da, da popravi njihovo stanje i da uputi njihovu djecu i da ih učini njihovom radošću, kakav je tek slučaj onda sa, onda sa nama. Neko, jedan od selefa, rahimeullahu ta'ala, je rekao svome djetetu, ja bu neje, O sinko moj, inni vallahi ezidu fi salati min ajlik. Doista ja povećam, dodam od svoga namaza radi tebe. Li ajli an uhfaza fike, kako bi te gospodar subhanahu wa ta'ala sačuvao. Kako bi te gospodar subhanahu wa ta'ala sačuvao. Želi da kaže ovaj učenjak ili pak ovaj pobožnjak od Selefu Saliha rahimahullahu ta'ala da ponekad poveća dakle od namaza u smislu poveća ili dakle učenje Kur'ana, poveća qiyam i tako dalje što više kako bi ga gospodar dželle Dželjavala sačuvao po pitanju njegova djeteta ili drugim riječima kako bi gospodar dželle Dželjavala sačuvao njegovo dijete od stramputice on stramputice zbog čega? zbog toga što gospodar Dželjavala kada nam navodi primjer Musa i Hidra alejhi selam putovanje Hidra i Musa, Musa i Hidra alejhi selam onda kada je u trećem slučaju Hidra a.s. popravio zid, pa kada ga je Musa a.s. upitao zbog čega popravlja zid, a stanovnici tog mjesta su odbili da ih ugoste, Hidra a.s. mu je pojasnio da se ispod tog zida nalazilo blago dva djeteta, dva jetima, kojim je roditelj preselio, a bio je, kao što kaže gospodar Želevala, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا A njihov otac je bio salih, bio je dobar, bio je dobročinitelj, bio je bogobojazan. Pa je gospodar Želevala sebebom bogobojaznosti njihova roditelja sačuvao imetak ove njegov imetak za njegovu za njegovu dakle djecu. Zbog toga i na ovaj način dakle kroz ovo svatanje kroz ovo tumačenje ovog šarijatskog teksta, od teksta ovih riječi uzvišenog i ovog primjera Musa i Hidra alaihim selam vidimo i svatamo ove riječi ovog učenjaka i ovog selefa kada kaže da poveća u svom namazu radi svoga, radi svoga sina. Ne u cilju da to radi u ime dakle svoga sina, ne u ime gospodara Đelevala, ali dakle sa ciljem da gospodar subhanahu wa ta'ala sačuva nakon toga njegovo sačuva nakon toga njegovo njegovo dakle dijete da sačuva njegovo dijete To je dakle, draga braćo, ono što smo u cijelini htjeli reći kada je u pitanju ovaj drugi sebe džahilijeskih ostataka, drugi, dakle, po važnosti i bitnosti s, e, od sebeba džahilijeskih, ukorjenjavanja džahilijeskih ostataka kod osobe, a to je da ne biva odgajan na način kojim je zadovoljan gospodar subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Stoga kako naša djeca ne bi prolazila kroz iskustvo kroz kojeg smo prolazili mi, na nama je da uz Allahomu dželjavala pomoć nastojimo da odgojimo svoju da odgojimo svoju djecu u okrilju Allahuma dželle ala vjere. Salafu salih, rahimahumullahu ta'ala, su uh, imali posebne ljude koje su zvali odgajateljima. Imali su posebne ljude, to što su bili učeni ljudi, ljudi sa znanjem, ljudi sa edebom koji su odgajali njihovu djecu, koji su odgajali njihovu njihovu djecu i učili ih Allahovoj subhanahu wa ta'ala, učili ih Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. To je dakle nažalost stvar koja je danas gotovo da i nema osim možda u rijetkim uh, situacijama jer su te odgajatelje danas zamijenili uh, zamijenila ih dakle škola, zamijenili su ih učitelji i gdje nažalost u većini slučajeva govorim dakle, o situaciji, vremenu u kojem mi danas živimo, ti dakle učitelji, odgajatelji, osim onih kojima se Allah subhanahu ta'ala smilovao, ali u većini slučajeva upravo oni bivaju ti koji su sebe fesada, neispravnog odgoja, dakle, e, djece kroz ono čem, čemu ih dakle poučavaju, dosta često ti Uh, učitelji, nastavnici, profesori i tako dalje bivaju dakle bezbožnici, ako već nisu bezbožnici, onda dakle kad kad bivaju pokvarenjaci i tako dalje, a rijetko opet među njima možeš naći oni koji su bogobojazni, koji su dakle čestiti, koji vode računa o vjeri, kojima je vjera na prvom dakle mjestu prije njihove plate i prije dakle škole i svega ostalog, već dakle vjera im na prvom, vjera im na prvom mjestu. Pa ako i to dakle djete to bude uskraćeno, onda ne ostaje dakle čovjeku osim da zajedno sa svojom dakle ženom sa svojom dakle uh, užom familijom okolinom radi na odgoju svoga radi na odgoju svoga djeteta a dakle uspio je onaj kome gospodar subhanahu wa taala podari uspje jer kao što kaže pjesnik meta yablughul bunyanu tamamahu idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu kada će neka zgrada ili kada će uh, nešto što pravi što radiš dostići svoj kraj ako ti praviš, a drugi iza tebe ruši. I opet u situaciji kada jedan pravi, a jedan ruši, a kakva je tek situacija kada ti praviš, a iza tebe ruši ne jedna ili dvije osobe, već dakle nekoliko njih, jedna zajednica, jedno društvo, čitava država, dakle ruši ono što ti nastojiš da sagradiš. Pa kako će u ovakvoj situaciji uspjeti čovjek, osim ako gospodar subhanahu wa ta'ala ne pomogne, ne sačuva dakle i njega i njegovu i njegovu familiju. A ja molim gospodara subhanahu wa ta'ala da sačuva nas i sačuva dakle naše familije i dovim kao što dove robovi milostivog kada kažu robbena heblena min azvađina wa zurijatina kurvata ajun gospodaru naš podari nam u našim ženama i u našo, na, našem potomstvu, našoj čeladi, radost oči u naši, vađalna lil mutahina imama i učini nas da budemo predvodnici bogobojaznima. Učini nas da budemo predvodnici bogobojaznima ostalo je uz Allahovu subhanahu tada pomoć da progovorimo o trećem, dakle, sebebu, bitnom e, sebebu u ukorjenjavanju džahilijeskih ostataka, a to su, dakle, el-adatu el-džahilije, džahilijetski adeti, običaji i navike, kao, dakle, treći bitni razlog ukorjenjavanja džahilijeskih ostataka kod čovjeka, a ovom će, inša Allahum tada, biti riječi na našem sljedećem druženju ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala poživi do poživi do tada molim gospodara dželle ve da pomogne ummet Muhameda sallallahu alejhi ve selleme da pomogne braću koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da ujedini njihove safove. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da objedini njihovo riječ. Gospodara Jalla wa molim da, sač, da ih sačuva fitni ma zahara minha wa ma batan. One javni, dakle ispoljen tako, oni tajni. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da naši jezici kalaju časti, čast najodabranijih Allahovih žele ala robova. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da i nas sačuva ovi fitni i da poštedi naše jezike i naše ruku fitni koja se desila među muslimanima i borcima na gospodara na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته